บุ๊กทูยี่สิบยี่สิบการสนทนาหนึ่งสมอลทอล์กอิจิทำตัวตามสบายครับเにしてくださいทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ 自宅のつもりでゆっくりしてください。คุณอยากดื่มอะไรครับ飲み物は何にしますかคุณชอบดนตรีไหมครับ音楽は好きですかผมชอบดนตรีคลาสสิกครับ私はクラシックが好きです。นี่คือซีดีของผมครับ これが私の CD です。คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ何か楽器を演奏しますかนี่คือกีตาร์ของผมครับこれが私のギターです。คุณชอบร้องเพลงไหมครับ歌うのは好きですかคุณมีลูกไหมครับ โโอお子さんはいますかคคุณมีสุนัขไหมครับอ犬を飼っていますかคคุณมีแมวไหมครับเนโกะัต猫を飼っมいますかนี่คือหนังสือของผมこれは私の本です。ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้今、この本を読んでいます。 คุณชอบอ่านอะไรครับ好きな読み物は何ですかคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับコンサートに行くのは好きですかคุณชอบไปดูละครไหมครับ劇場に行くのは好きですかคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับโอเปร่าを見るのは好きですか